ваалайкум ассалом варахматуллоҳи вабаракату баракалло фикум на бародарам ин тавр ҳадис нест бародар ҳадисҳо дар бораи фазилати номи паёмбарамон муҳаммаду расулуллоҳ салллоу алайҳи васалам баъзе ҳаст ки бояд дар ҳар хонае номи паёмбар гузошта шавад муҳаммад ё маҳмуд ё аҳмад номои паёмбар салло ли салам гузошта шавад ин тавр ҳадисҳо ҳаст бародарам ва дуюм дар бораи абдулло гуфтед на ин тавр дар бораи абдулло дар ин номҳои паёмбар дохил намешавад абдуллоҳ э, ҳадиси дигар дорем ки паёмбар сал сам меяд ки беҳтарин номҳо ҳамон номҳоест ки бо ад шурӯъ мешавад абдуллоҳ ва абдуррахмон мегӯяд ин номҳои беҳтарин ҳаст абд қатӣ баъдаш номи аллоҳ бошад масалан абдуллоҳ яъне ки бандаи аллоҳ абдуррахмон бандаи раҳмон раҳмон аллоҳ табарака ва таоло ҳаст инҳо беҳтарин номҳо ҳастанд бародарам аммо бо ин се ном дохили ҷаннат мешавад ин гап асос надорад бародарам як инсон мешавад ки номаш Э, тавар бошад дохили ҷаннат шавад аммо яъне ки инсони содиқу инсони با تقوا و پرهیزگار باشد اما یک انسانی که نامش محمد است فاسق و فاجر باشد میتونه دوزخ بدروید الله تبارک و تعالی نبخشیدش نامرزیدش اگر که مسلمان باشد و فاسق باشد الله اگر نبخشیدش داخل دوزخش میکند اما اگر که الله بخشیدش قادر و توانا هست اما برای نامش نمیبخشه برادرم نام یگان فایده نمیرساند برای انسان در روز قیامت عمل انسان فایده میرساند عمل صالح خوب باشد پس فایده میرساند اما خوب نباشد پس فایده رسانده نمیتوند نام و بگیم فامیل و اولادی کی بدن و فرز фарзанде ки бидан фоида расонда наметавонад бародар баракат ёби бародарам саломату сарбаланд бошӣ аммо номи муҳаммаду аҳмаду маҳмуд номои паёмбарам мондан хуб аст бимонед дар хонаҳотон ва барои номи паёмбар сал салам аст ва барои мардум бишносанд ва барои духтарҳотон номои духтарони паёмбара бимонед ҳамсарони паёмбара бимонед ҳамсарони саҳобора бимонед мутаассифона имрӯз мардум ҳофизҳои фосиқу фоҷира ному фамилияву авлодча медонад аммо паёмбар сал ла сала намешиносад барои хотир бугзоред номҳоро то ин ки мардум э, бишносанд паёмбарро ва бишносанд э, ҳамсарони паёмбарро ва бишносанд духтарони паёмбарро бишносанд духтарони саҳобаҳоро ҳамсарони саҳобаҳоро фаҳмо бародарам барои хотир ин номҳоро бимонед ва ин корҳоро бикунед аммо он номҳои фосиқаҳоу фоҷираҳоу ин чизоро намонед ки баъзе олимон мегӯяд ки ҳатто ном метавонад ки дар инсон таъсирашро бирасонад номи бад таъсири бадаша мерасонад як инсони фосиқу фоҷир агар номша тақлид мекунӣ мемонӣ агар ин э, кароҳият дорад якумаш ва дуюмаш ки э, таъсираш мерасад ниятат як инсони фосиқу фоҷир ҳаст барои он хотир номҳои исломиро бимонед номҳои э, ҳамсарони паёнбарро бимонед барои духтарҳоятон ва барои писарҳоятон номи паёнбар с салама бимонед номҳои паёнбар сал ла салама ва номҳои саҳобаҳоро бимонед ва номҳое ки Э, бо абд шурӯъ мешавад баъдаш номи аллоҳ меояд онҳоро бимонед ин бисёр фазилату бузургӣ дорад ва ин иншоалло ҳам як даъвати бузурге мешавад баракалло фикум ва ҷазакумуллоҳу хайран вассалому алайкум ва раҳматуллоҳи вабаракату